Bab 11. Tindake Gusti Yesus lan wong akeh mau wis meh tekan kutha Yerusalem. Nuli padha mampir ana ing desa Betfage lan desa Betania ing sacedhake Gunung Zaitun. Gusti Yesus banjur utusan murid loro ndisiki tindake. Dawuhe, "Kowe padha menyango ing desa ngarep kuwi. Salebumu ing desa kono, kowe bakal padha weruh belo dicencang." Di Belo mau durung tau ana sing nunggang. Uculana banjur gawanan mrene. Yen ana wong lakoni kuwe, apa sebabe belo mau kok kok uculi? Wang sulono, Gusti sing arep nitih kul diiki. Mengko yen uwis arep enggal dibalekake meneh. Murid loro mau nuli padha mangkat lan nemu belone. Kecencang ing kapuraning desa ana ing pinggir dalan. Belum mau banjur padha diuculi. Ana wong sawetara sing padha ana ing kono ngaruh arwi. Loh, belone kok kok uculi? Murid-murid mau padha mangsuli kaya sapa welinge Gusti Yesus. Wong-wong mau banjur padha meneng wae. Belone nuli dituntun menyang ngarsane Gusti Yesus. Murid-murid banjur nguculi jubai. E. dilemekake ing gegere belo. Gusti Yesus banjur nitih wong akeh banjur padha ngelar jubahe ana ing dalan sing dilangkungi dening Gusti Yesus. Uga ana wong-wong sing padha nyokleki pang-pang sing isih ijo ana ing pategalan, padha dijereng ana ing dalan sing dilangkungi dening Gusti Yesus. Wong-wong sing padha mlaku ana ing sangarepe lan samburine Gusti Yesus kabeh padha nguwuh pinujiya pangeran. langgengo peperintahane Sang Prabu Dawud leluhur kita pinujio asmane Gusti Allah Gusti Yesus banjur mlebet ing kutha Yerusalem tindak menyang pedalaman suci panjenengane mirsani samubarang sing ana ing kono nanging sarehne wis surup Gusti Yesus banjur tindak menyang desa Betania kadarekake dening para murid-e 12 esuke Gusti Yesus lan murid-muride padha tindak meneh saka desa Betania. Gusti Yesus kraos luwe. Saka kadohan panjenengane pirsa ana wit anjir sing godhonge ketel banget. Gusti Yesus marani wit mau. Mirsani mbok menawa ana woe. Nanging bareng wis tekan ing kono, mung manggih godhong tok ora ana woe siji-sijiyo. Sebab pancen durung ungsume. Gusti banjur ngandika, "Wiwit saiki bakal ora ana wong sing mangan wohmu meneh ing selawas-lawase." Para murite padha krungu pangandika kuwi mau. Bareng wis padha tekan ing kutha Yerusalem, Gusti banjur tindak mlebu ing pedalaman suci. Wong-wong sing padha dol tinuku ing pedalaman suci kono, nuli padha didhawuhi metu. Meja-mejane tukang ngijoli dhuwit semono uga bangku-bangkune wong-wong sing adol doro padha diklimpangake. Wong-wong sing padha teka nggawa dagangane arep mlebu ing papan pangibadah padha dicegah. Wong-wong mau padha dingandikani. Apa kowe padha ora ngerti yen ana tulisan mengkene? Omahku bakal disebut papan pangibadahe saking para umat. Nanging saiki malah kok dadekake papan pandelikane maling-maling. Bareng para pengareping imam lan para ahli turet padha krungu pangandikane Gusti Yesus mau, banjur padha golek dalan pisane nyedani panjenengane. Wong-wong mau padha wedi karo Gusti Yesus, merga wong kabeh padha kepranan karo piwulange. Bareng wis sore, Gusti Yesus lan para murite padha tindak meneh metu saka kutha kuno. Esuke Gusti Yesus lan para murite padha tindak. ing dalan pirso wit anjir sing wingine disupatani Gusti Yesus. Wit kuwi jebul wis mati nganti tekan oyote pisan. Rasul Petrus banjur kelingan lelakone wit anjir mau nuli matur. Guru, wit anjir ingkang panjenengan supaosi menika sampun pecah. Gusti Yesus ngandika, "Padha ngandelo menawa kowe percaya marang Gusti Allah, kue padha bisa akon puntuk kuwi mumbulo lan ambyura ing segara kuwi mesti bakal kelakon angger ora mangu-mangu menawa percaya temenan apa sing kok kandhakake mau mesti bakal kelakon mulane kue padha tak kandhani menawa kue ndedonga nyuwuna apa-apa padha percaya yen apa sing kok suwun kuwi wis diparingake Dadi apa wae sing kok suwun bakal ketutukan. Menawa kowe lagi ndedonga, apuronen kabeh wong sing duwe kaluputan karo kowe, supaya ramamu ing swarga ya ngapura kaluputan-kaluputanmu. Menawa kowe ora padha ngapura kaluputaning liyan, ramamu ing swarga uga ora bakal ngapura kaluputan-kaluputanmu. Gusti Yesus lan para murite padha tekan kutha Yerusalem meneh. Bareng Gusti Yesus tindak-tindak ana ing pedalaman suci, para pengareping imam, ahli-ahli Taurat, duwen para pinituwo, banjur padha marani. Wong-wong mau padha matur marang Gusti Yesus. Panjenengan nindakaken perkawis-perkawis menika ada dasar pengaos menapa? Sinten ingkang nyukani wewenang dateng panjenengan nindakaken menika sedaya? Gusti Yesus ngandika, "Aku arep takon karo kowe saperkara wae. Menawa pitakonku wis kok wangsuli, kowe bakal genten dak kandhani bab wewenangku nindakake perkara-perkara mau kabeh. Coba wangsulana. Nabi Yohanes kuwi nggone baptis oleh wewenang saka sapa? Saka Gusti Allah apa saka manungsa?" para pengareping imam, para ahli Taurat lan para pinituwa mau banjur padha rembukan dhewe. Yen awake dhewe kandha saka Gusti Allah, dheweke mesti bakal takon, Keno "Kenapa kowe kok padha ora percaya marang Nabi Yohanes? Yen awake dhewe kandha saka manungsa, kuwi ora bisa." Wong-wong mau padha wedi marang wong akeh sebab kabeh padha yakin yen Yohanes kuwi nabi. Mulane wong-wong mau banjur padha matur marang Gusti Yesus. Kula sami mboten mangertos. Gusti Yesus banjur ngandika, Yan ngono aku uga ora bakal ngandhakake marang kowe saka ngendi asale pangwasaku nindakake kuwi mau kabeh."